بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد tukiendelea na sharh ya kitabu ya taadhimu sala Sheikh ameweka mlango mwingine anasema salatul jamaa salatul fajr fil jamaa umuhimu wa sala ya fajr ya alfajiri pamoja na jamaa msikitini akaleta hadith mwanzo ambayo imepokelewa na Imam Malik katika kitabu chake ambacho kinaitwa Muwatta an Ibn Shihab an Abi Bakr bin Sulaiman ibn, ibn Abi Hatma huyo Sulaiman ibn Abi Hatmata yani Hathmata anasema anna Umar bin Khattab radiyallahu anhu kwamba Umar bin Khattab radiyallahu anhu faqada Sulaiman ibn Abi Hathmata alimkosa uh, Sulaiman ibn Abi Hathmata fi salati subh katika sala asubuhi wa anna Umar bin Khattab na Umar bin Khattab gada ila suq na Umar akaamka akaenda sokoni wa maskan Sulaiman baina as-suq wal masjid an-nabawi na hiyo wakati msikiti na nyumba ya Suleiman ambaye alikuwa amemkosa salatul fajr iko katikati yani nyumba ya Suleiman iko katikati ya msikiti na soko ambayo Umar alikuwa anaenda famarra ala shifa binti Abdillah akapita kwa mwanamke anaitwa Shifa binti Abdillah ni mama ya, ya Suleiman faqala laha akamwambia lam ara Suleiman fi subh sikumuona Suleiman katika sala ya fajr faqala takasema innahu bata yusalli yeye ameamka anaswali usiku mzima faghalabathu aina ilipokaribia fajr usigizi ukamuweza akalala falam yudrik salati subh lakini alipitwa na salati subh Umar bin Khattab radiyallahu anhu akasema li an ashhada salati subh yani mimi Umar bin Khattab ni nishuhudia salatu subh fil jamaa pamoja na jamaa msikitini ahabu ilayya min an aquma layla ni bora na inanipenda zaidi kuliko niamke e, usiku yani salatul fajr pamoja na jamaa msikitini ni bora kuliko qiyamul layl sasa hii maneno Sheikh anasema ni nasiha ambayo ni mzuri na iko na fiqh kubwa sana ama nasiha fa yani ile vile Umar bin Khattab alikuwa anajua anaangalia hali ya watu ya msikitini anajua watu wake na anajua fulani yuko msikitini na anaenda anamwangalia na aki hadha taasi bi rasul sallallahu alayhi wasallam na hii ni kufuata maagizo ya Rasul sallallahu alayhi wasallam kwa sababu Rasul sallallahu alayhi wasallam hadithi imepokelewa na Abi Daud hadithi ya Ubay bin Ka'b sallallahu radiyallahu anhu anasema صلى بنا رسول صلى الله عليه وسلم يوما الصبح رسول صلى الله عليه وسلم لتصليش الصبح فقال كسيما أشاهد فلان قال لا أشاهد فلان قال لا مرمبيلي ممونا فلاني لا ممونا فلاني لا akasema Inna hataini salatain athqalu sala ala almunafiqin, hizi swala mbili ni swala mzito sana kwa wanafiq Walau taalamu ma fihima, yani watu wangejua ajir ambayo iko ndani yao ya hizi swala mbili, la atauhuma walau habwa ala, rak, ala, ala rukab wangekuja hata kama wanakimbia wengine wana, hata kama uko kwa hali yoyote, watu wangeng'ang'ania, watu wangejua thawabu ya hizi sala wangekuja na ile hali ya Rasul sallallahu alaihi wasallam alitaja. Hii ndio nasiha Umar bin Khattab anafuata maagizo ya Rasul sallallahu alaihi wasallam na njia zake. Yama fiqh kubwa ambayo katika hii nasiha Umar bin Khattab yani anaonyesha ukubwa wa hii sala. Wakati alisema kwamba hii sala ya subh ni bora kuliko kuamka usiku, inaonyesha kwamba sala ya subh ni sala kubwa sana na ni adhim na pia kuna hadithi ile inaonyesha hii ni hadithi ambayo imepokelewa na Muslim, hadithi ya Uthman ibn Affan anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nilimsikia Rasul sallallahu alaihi wasallam akisema man salla al-isha fi al-jama'a, ambaye atakaswali isha pamoja na jamaa fakaanna maqama nisfu al-layl, basi anapata thawabu ya mtu amesimama nusu ya usiku. Wa man salla subha fi jamaa na ambaye atakayeswali subha kwa jamaa fakaannama salla al-layla kulla ni kama ameswali usiku mzima hii ndio thawabu rasul ametaja salatul isha unapewa thawabu ya nusu ya nusu usiku na subh unapewa usiku mzima kwa hivyo hii salatul fajr yani shani yake ni kubwa na ajiri yake ni kubwa na kila mtu anafaa nganganie na pia kat Imam Malik rahimahullah katika kitabu chake Muwatta anna Miswar bin Mahrama anasema dakhaltu ala Umar min layla allati tu'ina fiha, niliingia kwa Umar wakati alidungwa na kisu. Ilikuwa siku yake alidungwa na Abu Lu'lu'a al-Majusi al ambaye alimdunga na kisu. Na Sheikh anasema wataamal ra'aka Allah, nafikiria hii maneno Allah kuhifadhi min lailati allati tu'ina fiha, yani aliamshwa salatu al-fajr akasema uh, sub alisema uqidhuhu lisalati subh akasema naam muamshe salatu al-fusul na Umar akasema wala hadha fil islam islam liman taraka salat yani mtu hana portion hana hana hana kitu yote katika Uislamu akiwacha sala waqama radiyallahu anhu arda akasimama radiyallahu anhu wa salla al-fajr na akasali fajr wajurhuhu wajurhuhu yathabu dimaa dama na jeraha yake ambayo alidungwa inatoka damu lakini hivyo hivyo aliswali Allahu akbar shekha anasema Allahu akbar ma adham hadha salah yani unaona hiyo sala ni kubwa wake na ajallu sha'niha na mahali yake ni kubwa sana katika kulubi hawa masahaba na ndio maana walikuwa hawataki kuacha sala abadan naam man man min hadd eh, na pia shekha anasema yani hii sala haifai kukushughulisha na kitu yoyote, ifai kukufanyia kitu yote yani isije kakufanyia kitu yote ikuache. Allahumma illa ambaye alikuwa amelala akapitikiwa na usingizi uh, basi huyu ako na na Rasul anasema manama ala salam mtu akilala kwa sala bila kutarajia akapitikiwa, basi ailipe wakati ame ameamka ame ama akisahau sala basi aswali mubasharatan akikumbuka. Na pia Sheikh anasema point muhimu sana, anasema wasalatu lfajr tati muftatihu lyawm, salatu lfajr inakuja na kuanzisha siku, ndio inakufungulia siku yako ikianza asubuhi na inaanza mwanzo wake. Ukianza vizuri, basi unapata furaha siku mzima na unaona mafanikio, na ukiipoteza, wa idhaatuha idhaat i wallah lilyawm kull, yani ukiipoteza, wallahi umepoteza siku yako yote na baraka hiyo siku inapotea na pia tuangalie hadith ambayo iko kwa sahihain hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema ya'qidu ash-shaytan ala qafiyati ra'si ahadikum yani shaitan anafungia mtu kwa mwisho wa kichwa chake kwa kisogo idh huwa wakati analala thalath uqad yani vifundo tatu anafunga yadrubu kul uktatin alaik laylan tawila, anapiga kila hiyo hiyo kifundo ya moja usiku mzima, kila kifundo anapiga, alafu ndio mtu analala. Mtu basi faida staqadha fadhakara fadhakara Allah, mtu akiamka akamtaja Allah, hiyo kifungo ya kwanza inafunguka. Faida tawaddaa inhallat al-uqda, akiftawadha inatoa hiyo kifungo ya pili. Wa idha salla inhallat uqda, na akiswali inafunguka fi uqda fa asbaha nashitan anamka akiwa na nashat akiwa na nguvu akiwa na furaha tayyibun nafs nafsi yake iko na raha mzuri wa illa na kama hatafanya hivyo asbah khabithun nafs anasimama nafsi yake ikiwa mbaya kaslan akiwa na uvivu na hii hadith ambayo imepokelewa na Bukhari na Muslim yani natuonyesha faida kadhaa faida ya kwanza ni kwamba yatasallatu shaitan ala al-insan Sheitan kuna nguvu ya kumsumbua binadamu. yani pia kitu ya pili ile kitu ambayo yualijuk, ile kitu ambayo inakuponya kwa uvivu na inakuletea baraka ni kuhifadhi sala, salatul lail na salatu fajr zote na mtu daiman akitaka kuamka lazima aoshe uso wake. Wakati umeamka, weka maji karibu na kitanda chako, osha uso wako, utaweza kuamka bila shida yoyote. Lidhalika, yani mtu ambaye anaamka anafaa afanye hivyo, na pia Rasul sallallahu alaihi wasallam anakataza mtu yoyote kulala katika swala, asilale swala yoyote ile, aswali wakati wake na jamaa. Hii ni ambayo imepokelewa na sahihaini <clears throat> na pia tuangalie hadithi ya Bukhari ambayo na Muslim pia hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema dhukira rajul Rasul sallallahu alaihi wasallam altajua mtu nama al hata asbah alala usiku mpaka akaamka yani huyo mtu huyo mtu ambaye alilala akapitikiwa na subuhi subhi ni mtu ambaye amekojolewa na sheitan kwa masikio yake mbili ama moja fi udhunaihi au qala fi udhunihi yani kuna shakku rawi hapa ambaye amepokea hadith akona akusikia vizuri ima rasul alisema kwa masikio yake moja ama masikio zake zote mbili na maulama wamebainisha kwamba sheitan anakojolea mtu ile ya hakika si ati anakuzuiba masikio ama nini bali anakukojolea kwa hivyo ambaye amepitikiwa na usingizi akalala amekojolewa na sheitan kisha hadithi pia ya Samura ibn Jundub hadithi imepokelewa na Bukhari ni hadith mrefu sana anasema na ni ndoto aliona alimuona mtu ambaye anajipiga anapigwa na mawe kwa kichwa huyo mtu ambaye anakatwa anapigwa na kichwa ile kitu alikuwa anafanya ni Rasul sallallahu alaihi wasallam alisema ni rajulun ladhi yani ya'khudhu alquran fayarfudhuhu anachukua Qur'an alafu anaikataa yanamu ala salati almaktuba na analala wakati wa sala المكتوبه ان شاء الله اي توبيك tutaiendelea part 2 نسأل الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته